Sljedeće pitanje, treće po redu, kaže u stanu sam sama i nekad mi se desi e, bez čarapa da klanjam, da li mi je to grijeh? Znači, pitanje govori o klanjanju namaza bez, bez čarapa, bez pokrivanja stopala. E, slično pitanje mi je došlo u prijetodnim pitanjima koje smo imali, da li zadnji put ili prije toga, ne sjećam se tačno. E, uglavnom bilo je pitanje o klanjanju žene bez pokrivenji stopala. Znači ovdje nije point u tome da li ima šarape ili nije šarape u pitanju ovdje da li su pokrivena stopala sa dugom haljinom, suknjom ili ne. A nije ibret u šarapama, Ja. Nema, e, nije problem uopšte imal, e, e, u tom imala žena ili nema čarapa, nego da li je pokrila stopala i su pokrivena do klanja ili nisu. O tome je riječ. Uglavnom govorili smo o toj temi na, malo našire e, i na, e, kada sam znači, odgovarao na slično pitanje spomenuo sam stavo učenjaka po tom pitanju i u, e, poznato razilaž po to pitanje znači, da li je ženi važi po toku namaza po nekim je šart jel, da li je e, važi da pokrije stopala ili nije pa je tako veća skupina učenjaka na stavu da, da je važi pokriti stopala u toku namaza i ako to ne uradi da je grešna dok manja skupina učenjaka na čemu je Ebu Hanife i e, Ibn Taymije i mnogi drugi učenjaci da u stvari nije važim nego da je, da je bolje, da je sunet da je mu stehav da pokrije noge, a nije važim znači nije grešno ako ne pokrije e, a ovo zadnje je i najbliže ispravne, znači nema vjerodostojnog e, e, hadisa koji kazuju na e, obaveznost i grešnost žene ako ne pokrije stopala u namazu, hadis koji se prenosi od Umu Seleme je, je e, slab hadis u ovom kontekstu, jel? Da, da, da žena treba pokriti stopala u toku namaza. Uglavnom to je otprilike odgovor, znači nema smjetnje da se klanja, svejedno bilo stanu, ne bilo stanu, da žena klanja namaz e, otkriveni stopala. Imala je ne imala čarape, e, ne igra ulog. Allah zna.